ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة Bugün Selefi Salih'in akide derslerine devam ediyoruz elhamdülillah. Bunda da 11. asıldaydık, asastaydık. O da edeb ve ahlak yöntemi. Onda da 12. dersteyiz. Paragraf paragraf gidiyorduk. Akide dersidir ama ahlakı da selef akidesi, e, selef alimleri ahlakı da selef paketine sokmuşlar. Neden? Çünkü ahlaktan itikattan ahlak birbirinden ayrılmaz. Bu da nereden geliyor? Allah subhanehu ve teala peygamberleri gönderiyor tevri olarak pratik olarak da yaşasın o din. Onun için ikisi mutelazimdir. Birbirine yapışmıştır, ayrılmaz. Aynen paketin içindedir. Onun için bir tane ne kadar alim olsa tevri olarak ama onu canlandırmıyorsa bu ne alimdir ne hakiki mümindir. Hissi birbirinden ayrılmaz. Onun için bu dersler çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi müellif paragraf paragraf e, ayırmış. Bu cümledeki paragrafta bakalım ne var. Kardeş okusun onu. Ondan sonra inşallah oradan açıklarız inşallah. Ehli sünnet vel cemaat nimete karşı nankörlük etmenin ve onun hakkını eda edememenin cezasından korkar. Bundan dolayı onların insanlar içinde büyük küçük her nimete karşı en çok şükür ve hamd eden kim, kimseler olduklarını ve bu hallerini sürekli devam ettirdiklerini görürsün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyalık konularda sizden daha aşağıdaki kimselere bakın. Sizden daha yukarıdakilere bakmayın. Çünkü böyle yapmak Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur. Zira Allah'tan korkmak onların en üstün vasıflarından biridir. Bunun sebebi de imanlarının ve Rablerinin gözetimi altında olduklarına dair inançlarının kuvvetli oluşundandır. Sanki onlar Allah Teala'nın huzurunda duruyormuşlar gibidir. Çünkü Allah Teala'nın azameti karşısındaki korkuları kalplerinden hiç ayrılmaz. Onlar Allah Teala'nın gerçek manada zengin olduğuna, onun dışındakilerin ise onun rahmetine muhtaç olduğuna, onun gerçek güç sahibi olduğuna, onun dışındakilerin ise aciz ve güçsüz olduğuna inanırlar. Evet. Şimdi bu bugündeki paragrafta ne duydunuz? En önemli mesele neydir burada? Bir şey, bir önemli mesele vardır. Biz onu yakalayacağız. O bilsiler teferruattır. O meseleden çıkmıştır. Her paragrafta bir mesele var. Bundan önce iptila vardır, fitne vardır, sabrı vardır. Gücündeki paragrafta bakıyorsun diyor işte ehli sünnet neden korkar? Nimeti şükretmekten, Yani hakkıyla şükretmemekten korkar. Ee, ifrata gitmez vesaire. Her şeyde bir mesele ne var orada? Korkmak var. O da nedir? Korku. Kimden korkar? Allah'tan kork. Demek her şeyin başı Allah'tan korkmaktır. Bu paketin de meselesi nedir? Allah korkusu. Allah'tan korktun, bütün şey senin için kolaydır. Allah'tan korkmadın, senin için bu dünya, o dünya zindandır. Her şeyin başı Allah korkusudur. Onun için bugündeki dersimiz arkadaşlar bu pakette yani burada muallif ne istemiş? Korku paketini ortaya çıkartmıştır. Korku nedir? Ona bakacağız. Allah korkusu nasıl olur? Bunun alametleri nedir? Çünkü Ra'sül emri mehafetullah. Her meselenin başı Allah korkusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki in lem testahi min Allah fasna maşi. Allah'tan utanmıyorsan, korkmuyorsan her şeyi yapsan serbesttir. Her şeyin başı nedir? Allah korkusudur. Eydir bu korku nedir? Allah korkusunu biz anlasak hakiki ne oluruz? Mümin oluruz. Hakiki mümini de geçeriz bile. Hedefe çitleniriz. O da nedir? İhsan derecesi. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine emrine uyup itaat edeceksin, kulluğunu yapacaksın. İşte bu ihsan derecesi. Buna nasıl varılır? Allah korkusuyla varılır ashab-ı kiram onlardan önce Enbiyaullah aleyhimussalatu vesselam bununla kulluğun zirvetine varmışlar. Allah korkusuyla. Allah korkusu her şeyin başıdır. Çünkü Allah bizi yaratandır, rızkımızı verendir, bizi hesaba çekendir. Aynı zamanda bizi biz bizim hayatımız, ölümümüz onun elinde olandır. O zaman nedir allah Teala? Bizim her şeyimizdir. Ondan dolayı korku nedir? Bakarım. Korku korkunun aslı insan bir şeyden korkuyor. Ne demektir? Yani gücün yetmediği şeyden korkarsın. Neden korkarsın? Benim elimde malım var. İşim de doğru geçiyor. Neden korkuyorum acılıktan? Korkmam değil mi? Girenti almışım. Ama korku insanın içinde fıtrat olarak yaratılmıştır. Korku insanın içinde fıtrat olarak yaratılmış bir insanın içinde vardır. Her insanı Allah korkuyla yaratmıştır. Korkacaksın. İnsanın fıtratında var. Korkmak ayıp değil. Ama korkmak Şeytan gelir baş düşman yerini değiştirir. Yerinde korkacaksın, yerinde korkmayacaksın. Hakiki mümin sadece Allah'tan korkar. Kafir ve münafık kimden korkar? Allah'tan başkalarından korkar. Şeytan işte böyle yer değiştirir. Hakiki mümin Allah'tan korkar. Ne meselelerinde? Allah'ı Teala'nın sıfatlarında ve yapabilecek fiillerinde Allah'tan başka bana kimse zerel vermez. Bu Allah'ın yapabileceği fiildir. Bunda sadece Allah'tan korkarım. Ama dünya sebepler dünyasında korku nedir? Mubahtır. Mesela sen bir yırtıcı hayvandan korkarsın. Bir zalim Allah'tan korkmayandan da korkarsın. Sana aziyet verebilir. Bu sebeplerdir. Ama <clears throat> sebeplerde de Onlardan korkarsın fıtrat olarak ama onlar sana zarar verir bunu ne yaparsın? Yine Allah'a Teala gönderirsin. Asıl her şey Allah'ın elindedir. Evet Allah Subhanahu Teala Ma'arif suresinde diyor ki innel insane hulika helu'an İza messehu الشَّرُّ cezu'an ve iza messehu'l hayru menu'an İnsanoğlu diyor Hulika helu. Helu nedir? Korku içinde olandır. Yani helu korku içindedir. Yani bir tane bir taneyi beş altı tane haydut peşinden koşuyorlar. Korkuyor, kaçıyor bu. Bu insan nedir? Korku içindedir. Kaçıyor. Onlardan nasıl kurtarır? Sokaklara giriyor, orada giriyor. Bu insan nedir? Helû'tür. İnsanoğlu hayatta helû'tür. Her şeyden korkar. Tabi bu korkmak ne getirir ona? Sabırsızlık getirir. Bu korku ona imansızlık getirir. Ama mümin insan Allah bunu fıtratı olarak böyle yaratmıştır. Mümin insan bunu imanıyla ne yapar? Bu korkuyu ciderir. Arkadaşlar bu din asas gayb dinidir. Gaybe inanacağız sebeplere alacağız ama onları inkar edeceğiz. Bu din öyledir. Onun için bu dünya korku dünyasıdır. Sen yarın yatırsın, ben yarın çocukum neyim, yarın işim olur mu olmaz mı? Bunlardan korkarsın. Sebep olarak evet ben yarın niyet ederim işe kalkacağım. Çünkü işe kalkmasan Allah zembilden indirmez. Bunları yapacağız biz. Ama biz bu sebepleri alıyoruz, inanmıyoruz bu sebeplere. Asıl ve rızık koyan Allah'tır. Bu dünyanın mekanizmasını Allah Teala ne yaratmış? Böyle yaratmıştır. Bu sebepleri alarak ama asıl tevekkül, asıl korkmak kimdendir? Allahu Teala'dendir. Onun için insan hulika helu'. Helu'tur. Her zaman korku içinde koşuyor. Bugün de bak etrafına da dünya hayatı da böyledir. Her şey koşturuyor. Nedir? Ekmek parası, çocuk çocuk. O hırslıdır. Hedefe çitlenmiş. Arabası var, ar evi var, koltuğu var. Her çeşit korkusundan kaçıyor. Bu insan helüktür. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا Eğer onun başına bir musibet geldi sabretmez. Hep feryat eder. İnsanın tabiatını Allah Teala kendisine anlatıyor. Kimliğin budur senin. Ey gafil! Neye cebarut, neye celallanıyorsun? Kimliğin budur senin. Korku içindesin, her zaman şikayetçisin. Ve izâ messehul hayru menu'an. Bu da bir sıfatımızdır. Allah Teala sana hayır verse, elin bol olsa cimri olursun, Rabbena hebbene dersin. Keser gibi olursun. Atalarımız bu sözleri boşuna dememişler. He? Asıl da atalarımız ne diyorlar? Eye gibi olacaksın. Bir sene bir bene. Yok keser gibi hep bene. Anlatabildim mi? Onun için insanoğlunun kimliği budur. İnsanoğlu korku içinde ne olur? Yaşamıştır. Ondan dolayı korku aslında büyük bir nimettir insanoğlu için. Korku olmasa hiç kimse tövbe etmez. Her şey cehenneme girer. Korku seni neye zorluyor? Tövbeye zorluyor. Allah'tan korkasın. Masiyet işleyip tövbe edersin. Onun için korku hakiki müminin dünya ve ahiret saadet sırrıdır. Eksenidir. Allah'tan korksan yerde kalıncayı acıtmazsın. Allah'tan korksan dünyanın cennetine girersin. Dünyanın cennetine giren ahiretin de cennetine. Hakiki mümin hem bu dünyada cennettedir hem o dünyada. Evet bu dünyada bedeniyle cennette değil. Bu dünya Resulullah diyor bizim için mahpushanedir. Bedenimiz için ama ruhumuz için cennettir bu dünya. Bu dünya saadet dünyasıdır. Ne zaman ruh için? Çünkü ruhumuz cennetten gelmiş. Hazret Adem'le ruhumuz cennetten gelmiş bir de cennete dönmesi lazım. Ama bu yolda bu turu atarken imtihan çarkının içinde orada işte yen ezilirsin şeytanın değirmanında yen de oradan kurtarırsın bir daha cennete döneceksin. Eskiden vardır masallarda derler ki işte hangi baba yiğit şey gider şövalye gider kızı kurtarır onu alır. O kızı kurtarmak için baya şeylerden geçer, engellerden geçer. İşte insanoğlu da öyledir. Bu dünya engeller dünyasıdır. İmtihan dünyasıdır. Geçeceksin bunları. Böyle olmaz. Ben hemen yetiştim aldım. Evet. Ondan dolayı müminin alameti korkudur. Ça, e, münafıkın ve kafirin alameti nedir? Emniyettir. Kafir korkmadığı için emniyet etmiş. Bu hayatta em, benim malım var artık oh, oh kimse bana bir şey yapamaz. Ama mümin Allah'tan korkar. Bir de korku meselesinde Allah subhanehu ve teala bu evrenin tek sahibidir. Ondan korksan artık kimseden korkmaman lazım. Ama Allah Teala korkusu olmasa kalbinde ne olursun? Her çeşitten korkarsın. Çünkü insan oğlu fıtratında var. Kimden korkar? Güclüden korkar. Zalimden korkar. Yani sen de zalim, ben de zalim. Kimizden gizmen senden korkmam fazla. Ama güçlüler her zaman azınlıktılar. İnsanlar üzerlerinde otoritelerini kurarlar. Onun için Mümin Allah'tan korktuğu için hiç kimseden korkmaz. Ama münafık, kafir ne yapar? Allah'tan korkmadığı için her çeşitten korkar. Bugün buna gelir, korkusundan buna tapar, bu şahsa tapar, onun emirlerine uyar. Yarın ondan bir böyük gelir, kıblesini değiştirir o yönteme. Yen de çizsin arasında kalır. Görürüz işte bu. Onun için korku dersi bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle bir günde. Bak görüyorsunuz İslam alemine bak. Her zaman tağutlar şu anda üst başa çıkmıştı. Otoritelerini kuruyorlar. Zor da Müslümanları eziyorlar. Yan mallarıyla Körfez ülkesi gibi yan da silahlarıyla işte Suriye'dir, Mısır'dır. Ve diğer yerler. Ve İran. İran İslam alemin tehdit ediyor. Türkiye ile tehdit ediyor ilah. O kadar güçlüdür. Neden? Beli Amerika'dır. Demek ki bunlar çoktular. Biz Allah'tan korksak onlardan korkmarız. Tam tersine hakiki müminden kafir ne kadar güçlü olsa o ondan korkar. Bir delil bak 5-6 tane mücahitten Amerika oturup masada 24 saat onun milyarlarca dolarlar veriyorlar. O mücahitlerin ne yapıyorlar? Korkuyorlar bunlardan. Halbuki silahları bile yoktu. Usama Bin Laden Allah rahmet eylesin. Adı bile onları korkuturdu. Adı bile bedeni yoktur adamın. Bedeni Allah bilir naksın mı karada gizlenmiş. Kaç sene, yedi sekiz sene adam korkuyorlar. Demek ki çafir nedir? Çafir her zaman korkar. Onun için Allah Teala tağutlar çok olduğu için kafir tağutlardan korkar. Ama mümin korkmaz. Allah Subhanahu Teala Ali İmran surasında diyor ki فَلَا تَخَافُوهُمْ Cemi surasında. Onlardan korkmayın diyor. Müminlere hitap ediyor. وَخَافُونِ Benden korkun in kuntum müminin. Eğer siz mümin iseniz. Bak وَخَافُونِ Ben bir taneyim. Onlardan korkmayın. Biz tağutlardan korkmuyoruz. Ne Amerika'dan korkarız, ne İngiltere'den korkarız, ne Avrupa'dan korkarız, ne onların uşakları küçük kuyruklardan korkarız. Biz Allah'tan korksak tam tersine onlar bizden korkarlar. Onun için hakiki mümin Allah'tan korkar. Neden Allah'tan korkar? Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Ne diyor Allah Subhanahu Teala Hud surasında? Ve ileyhi yurca'ul emru her şey ona döner. Yani bugün de Beşşar aset düğmeyi basamaz illa ki Allah'a Allah izin vermez ona. Allah hikmeti gereği veriyor. Her şey ona döner. Biz de her şey kime dönüyor? Ona döneceğiz. Bütün itikat gibi her şeyi Allahu Teala'ya dö döndüreceğiz. İyidir oğlu. Hakiki kul Allah'tan ne zaman korkar? Şimdi korku teori olarak güzel bir şeydir. Ben işte bak Allah'tan korkma hepsiniz şimdi dediniz evet herkes kendisini yoklasın şu anda. Evet biz Allah'tan korkuyoruz. Bu güzel bir şeydir. Müminin sıfatıdır. Ama burada bitseydi eyvallah kurtarmıştık. Ama mesele burada bitmiyor. Neden? Çünkü terazi bunu ölçmez kıyamet gününde. Terazi neyi ölçer? Hodur meydan der. Sahayda ameli ölçer. Terazi kıyamet gününde sadece amel ölçer. Onun için Allah Teala seni imtihan eder. Şimdi bu derse hepimiz Allah'tan korkuruz. Çıktık dışarıya korku değişildi. Yani araba geçiyorsun üzerine sürüyor. Korkuyorsun. Adam tağuttur başında korkuyorsun. Adam patrondur başında işini şey yapmasan ekmeğini keser. Demek ki pratikten teori farklıdır. Ama mümin pratiki teoriye tabi eder. Teori gönlünde yerleşmişse o ne olur? Yok olur. Onun için ne kadar güclü tevekkül, hakiki tevhid diyelim, tevhidin üç çeşidi, rububiyet, uluhiyet, Allah'ın tanıma sıfatlarını bilmek, isimlerini bilmek. Bu ne kadar kalbinde senin yerleşti o kadar sen dünyaya meydan okursun. Zannedersin bu dünyanın en güçlü devletinin başkanısın. Allah subhanehu teala peygamberine ne diyor? Zirvete yetişti. Diyor ki وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى sen atmadın. Allah attı. Sen sebep aldın sadece. Savaşta. Bedir Savaşı'nı kazandılar. Siz kazanmadınız Bedir Savaşı. Siz sebep aldınız. Allah o başarını yazmış. Demek ki müminler Bedir Savaşı'nda hakiki Allah'tan korkmuşlardır. Kafirler de onlardan korktular. Allah zeferi getirdi ona. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي Onlardan korkmayın, benden korkun. Diğer ayette geçiyor. Onlar çoktular. Ama Allah Teala tektir. Ondan dolayı arkadaşlar hakiki mümin Allah'tan korkar. Sonra diyor ki Allah bir ayette de Bakara surasında ve iyyâye ferhabun ve iyyâye benden korkun diyor. Bak burada İyyâye benden korkun tek olarak yani bütününü silip atın benden korkun bütünü nedir? Sizin için silinir, boş olurdu. Ondan dolayı arkadaşlar ee, korku insanın DNA'sında var, fıtratında var. İnsanın hamurunda var. Korkacaktır, bu fıtrattır, bu ayıp değil. Bunu yerinde kullanmak nedir? Seni cennete götürür. Allah'tan korkarsın, şeytandan korkmarsın. O kadar. Ama şeytan gelir, yerini değiştirir. Sene paket verir, Allah korkusu paketi ama içini boşaltmıştır. Kıyamet gününde ne yazar? Boş yazar onu. Onun için Allah Teala diyor فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlara Korkmayın. Haşyet korkudan daha fazladır. Onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Her şey Allahu Teala'nın elindedir. Çünkü insanların fıtratı olarak birbirlerinden korkarlar. Her şey birbirinden korkar. Hatta senden zayıf adam var ise ondan bile korkarsın. Neden? Gidip beni fitneler, gidip beni haber verir her. İnsanın korku var fıtratında. Ama sen sebepleri doğru alsan, Allah'a hakkıyla tevekkül etsen, ne gelmiş Allah'tandır, o da hayırdır. Evet, Müminin surasında Allah subhanehu teala diyor ki, innellezine hum min haşyeti rabbihim muşfikun. Onlar ki müminleri vasfederken Allah'ın korkusundan müşfiktiler. Müşfik nedir? Yani ondan Allah'ın korkuları kalplerinde kalplerini titretiyor. Hakiki mümin budur işte. Allah'ın korkusu senin kalbini titretir. Onun için tabi'in diyor ki e, ben sahabeleri gördüm hepsi kendileri sanki ataş sadece kendileri için yaratılmış. Öyle korkardılar Allah'tan. Ataş sanki bunlar için yaratılmıştır. Müşfiktiler Allah'ı Sonra bir ayette de diyor ki aynen devam ediyor. Bir ayetinde müminun وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ innehum ila rabbihim raciun. Diyor ki onlar Allah'ın dediklerini yerine getirirler ve kulubuhum vecile. Vecil nedir? Korku içinde, titrek. Korkudan titriyor. Her zaman. Onun için mümin Allah'ın mekrinden, tuzağından emin olmaz. Hakiki korkan Allah'tan günahından korkar. Yoksa Allah zalim değil haşa ve kefe. Sen kendi günahından korkuyorsun. Neden? Çünkü benim günahlarım çoktur. Bu günahlarımdan tövbe etsem Allah affeder mi beni? Hep korku içinde olalım. Ne zaman bu korkuyu atlatacağız? Hiç atlatmayacağız. Çene kapandı da atlatmayacağız. Kıyamet günde de korkacağız. Ne zaman? Siratı geçtin, cehennemin üzerinden atladın, sen kurtardın. Cennetin kapısında bulursun kendini. O zaman tamam dersin. Korku gider. Kafir ise bu müminin hali. Münafıkın hali. Kafirin hali nedir? Müşrikin hali nedir? Her zaman korku içindedir. Vallahi bir günde Amerikan Başkanı Obama ondan önce Bush laneti korku içindedir. Şu anda da korku içindedir. Dünyalarında değil mi? Her yerde donatmaları var. Her yerde silahları var, orduları var. Ama korku içindediler. Madem kafirsin, korku içindesin. Bu Allah bunu kalplerine korkusalar. Siz zannetmeyin. Onun için içindir zannederler bir bir mesele oldu her mesele onlar içindir. Her şeyden korkarlar. Allah subhanehu teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Senulki fi kulubillezine keferur ru'be bima eşrek. Şirk ettiklerinden dolayı sadece Allah'a her şeyi yönetmediler. Ortak koştuklarından dolayı Rabbime e, Allah'a senulki kalplerine bir korku atarız. Korku salarız. Onun için müşrikin kalbinde korku var. Velev ki o müşrik Müslüman ise bizimle camide namaz kılıyorsa ama Allah'a şirk koşuyorsa Allah'tan başkasından medet diliyorsa rızkını Allah'tan başkasından istiyorsa şifasını Allah'tan başkasından istiyorsa onun kalbinde bir korku var. Ama hakiki müminin kalbinde o korku yoktur. Ne korkusu var? Allah korkusu var. Dünya korkusu yoktur. Ama onların kalplerinde bir dünya korkusu var. Hanımlarından bile korkarlar. Bu bizi aldatır mı? Sırrımızı satar mı? Zaten bunları da filmlerine yansıtıyorlar Amerikalılar, Avrupalılar ve diğer kafirler. Türk filmlerinde de var. Türk filmlerinin yarısı ne üzerinedir? Bakıyorsun işte o onun hanımıyla bu bunun kaçama yapıyor. O onun bilmem ne yapıyor. Hep budur. Yani oğlu e, malına şey yapıyor. Babayı öldürüyor. Yani baba oğlu öldürüyor. Hep budur. Korku için dediler. Evet. Onun için Allah'tan korktun. Hiçbir şeyden korkmazsın. İyidir. Hakiki mümin dedik Allah'tan korkar. Bir de gelelim bakalım hakiki mümin neymiş, nasıl korkarmış? Hazret Ayşe radıyallahu anh'a soruyor. Ya Resulallah şu ayeti okuduk وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اُتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Kalpleri titrektir. Yerine de getirmişler ibadetlerini ama korkuyorlar. Ya Resulallah diyor ki bu ayet hırsız için, içki içen için, zani için mi indi bu ayet? Bunları anlatıyor. Resulullah ne diyor? La. Hayır diyor. وَلَكِنَّهُ رَجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَ Diyor hayır ya Ayşe. Bu o adam için inmiş. Oruç tutar, namaz kılar, sadaka verir. Onun üzerinde Allah'tan hala korkar. Bu ayet onlar için inmiştir. Gördün mü? Demek ki kim ben namaz kılıyorum işte ben başkasından iyiyim artık beni Allah affeder. Böyle den nedir imanı? Münafık imanıdır. Allah'ın şeyinden emin olmuştur azabından. Halbuki Müslüman azabından emin olmazdır. İyidir münafıkın alameti nedir? İşte münafıkın alameti kalbi itmi inan olur. Diyorsun ya kardeşim sen yaptığın iş işgalettir, yanlıştır, eksiktir. Yok ya ben Allah affeder, Allah gafur rahimdir. Ben bundan emin ise bu münafık alametidir. Ama müminin alameti nedir? Kalakun mukaddes alimler demiş. Kalak nedir? Yani kalak bir şey içindesin. E, huzursuzluk içindesin. Kabul oldu mu olmadı mı? Bu çetrefil içindesin. Bu, bu çetrefil, bu korku burada nedir? Mukaddestir. Çünkü Allah'tan korkacağız. Ondan dolayı tabi'in alimleri diyorlar ki 40 tane bir de diyor 40 tane sahabeyi gördüm. Onlardan kaldım, haşir neşir oldum. Hepsini baktım kendilerini nifaktan, kendi nefislerini nifaktan korkuyorlar. Zannediyorlar sonucumuz nifaktan olur. Onun için Hazreti Ömer gelip Hüzeyfe'ye ne diyordu? Ya Hüzeyfe benim adım var mı o münafıklar listesinde ki sana Resulullah verdi? Gördük mü? Hakiki mümin işte öyle olur. Yani Allah'tan korkarız. Biz amelimize güvenmeriz. Ama neye güveniriz? Biz Allah'tan korkarız. Allah'ın rahmetine sığınırız. Eydir Allah'tan en fazla kim korkar? Hakiki mümin korkar dedi. Hakiki mümin de ihsan derecesi var. Onlar da kimdir? Evliyaullah'tır. Onların da imamları Enbiyaullah'tır. Aleyhissalatü vesselam. Bunlar Allah'tan en fazla korkarlar. Neden alimler diyorlar? bir şeyi idrak etmesen korku idraktır aslında. Korku idraktır. Eğer bir şey bir insanın idraki yoksa korkusu da olmaz. İdrak nedir? Bir şeyi bileceksin. Yani sen bir tağuttan kork, bilmesen o tağut ne kadar zalimdir ondan korkmazsın. Gidersin sataşırsın o seni halleder gider. Bir hayvan ne kadar yırtıcıdır, gaddardır bilmezsin gidersin onun yanında o seni harzler gider. Onun için bir şeyden korkt, yani bir şeyi idrak ettin tehlikeni o tehlikeden korkarsın. E iyidir en büyük korku kimden olması lazım? Allahu Teala'dan. Niye? Çünkü Allahu Teala azimdir. Bizi yaratandır, rızkımızı verendir. E iyidir. Onu ne kadar iyi tanısak o kadar ondan fazla korkarız. Onun için ayet-i kerimede Yunus surasında Ela inne Evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ın velileri üzerine korku yoktur. Ve onlar hüzün ve çeder üzerlerine gelmez. Ne korkusu burada? Çünkü bunlar Allah'tan korktukları için hiçbir tavuttan korkmazlar. Ondan ne olmuş? Allah kurumuş onlar. Allah. Bunlar nedir? Bunlar en Allah'ın tam en korkan zirvetteki kullardır. Sonra ayet devam ediyor. Bunlar neyden bu derece yetiştiler? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bunlar iman etmişler ve Allah'tan korkuyorlar, takva edirler. Bunların müjdeleri nedir? لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Bunların müjdeleri bunlara müjde var. Dünyada ve ahirette. Dünyada nedir? Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Bu müjdedir. Ahirette nedir? La havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Üzüntü, keder almazlar. Allah onları cennette bundan ne yapar? Ama cehennem ehli ebedi keder, üzüntü, korku içinde kalırlar. Sonra Allah Teala velilerin sıfatlarını verirken Naziat surasında ve emmâ men khâfe makâme rabbihi ve nehen nefs ve nehen nefse anil heva fe innel cennete hiyel me've. Kim Allah'tan korksa ne olur? Nefsini havasından alıkoyur, engel olur havasına. Ne var karşılığında onun? Cennet onun ebedi yeridir. Bu da onun müjdesidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَعْلَمَكُمْ billahi ene en iyiniz Allah Teala'yı tanıyan benim. Ve eşeddukum haşyeten minhu ana. En fazla ondan korkan da benim diyor. İşte Resulullah imamdır. İmamların imamıdır. Ondan dolayı korku salih müminlerin sıfatıdır. İyidir. İman alametleri nedir demek ki? Korkudur. Korku olmasa iman alametin doğru olmazdır. Korku da alimler için zirvettir. Yani her mümin toplumunda da dedik ki derece derecedir müminler. En zirvette kimlerdir? Evliyaullah'dır. Onlar da kimdir? Alimlerdir. Ne kadar Allah'ı Teala'yı tanısan o kadar Korkun artar ne olur? Haşyet seviyesine gelir. Haşyet alimler içindir. Korku normal müminler içindir. Çünkü Allah Subhanahu Teala Fatır suresinde diyor ki innema yahşallaha min ibadihi el ulema. Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler. Çünkü Allah'ı hakkıyla tanırlar. Ondan dolayı Alimler Allah'tan korkmada imamdılar. Zirvettiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi diyor ben bildiğimi siz bilseniz çok az gülersiniz ve çok ağlarsınız. Hanımlarınızda yatakta bile tan yatakta bile hanımlarınızdan bile hoşnut olmazsınız. Neden? Ve benim bildiğimi siz bilseniz evinizde değil açık alana çıkıp Allahu Teala'ya yalvarırsınız. Hadis sahihtir, Tirmiz'de geçiyor. Bu ne demektir? Yani Resulullah ne kadar biliyorsa onun için gece gündüz gelmiş geçmiş günahı affolunmuştur ama hala korkuya devam ediyordu. Hem de korkuda imamidir. Onun için biz Allahu Teala'yı ne kadar tanısak o kadar korkarız. Korku da ne demektir? Demek ki korku bizim lehimizedir aslında. Çünkü pakete uyacağız. Paket nedir? Allah'ın emrini yerine getirmek, yasaklarının önünde durmaktır. İşte burada şeytan gelir, baş düşman yerleri değişir. Ondan dolayı Hakiki müminin korkusu nedir dedik? Kalaktır. Ama münafıkın, yani şeytanın oyuna gelen gafilin korkusu nedir? Emniyettir. Allah korkusundan kendisini emniyete almıştır. Kehf surasında ne diyor? O çitene var diyor bostanına. Diyor ki Allah'a şirk koştun. Orada diyor وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Diyor yok ya bu dünya benim için böyle gider. Eğer senin dediğin gibi o bir dünyada var ise ben dönsem Allah beni affeder. Daha güzelini Allah verir bana. Madem beni bu dünyada ehil görmüştür, bu bostanı vermiştir bana o bir dünyada da verir. İşte bu gafil adamın korkusudur. Allah'ın azabından şeytan onu gaflet etmiş, emniyete koymuştur. Onun için hakiki müminin korkusu ne yapar? İnsanı Allahu Teala'ya yönettirir. Allahu Teala'ya yönetmek nedir? Hakiki kul olmaktır. Hakiki kul olmak nedir? İtaati hakkıyla yerinde yapmaktır. O zaman doğru sen korkuyorsun Allah'tan. Eğer sen yerine getirmiyorsan paketi korku yoktur. Ondan dolayı alimler dediler ey, gerçek korku Allah yanında geçerli olan korku nedir? Allah'ın emirlerine uyacaksın. Uydun da yetmedi. Zannedersin ki ben ne kadar yapsam he? ben kendi amelimle cennete girmem. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kimse ameliyle cennete girmez. Garanti edemez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de dedi. Allah'ın rahmeti olmasın. Onun için biz hep korkarız. O abid ne dedi? Çıktı Rabbinin karşısında. Dedi ey kulum seni rahmetimle, ni nimetimle, e, e ibadetinle. Dedi ibadetimle 70 senedir ben seninle başımı sücdeden alıkoymamışım. O zaman bir göz nimetini çıkarttılar ağır bastı. Atın cehenneme Ondan sonra yer vardı Allah affetti onu. Demek ki hakiki korku nedir? Biz Allah'tan korkarız. Rahmetini ne deriz? Arzu ederiz. Hakiki korku da sözden değil sokaka çıktığında gözünü günahtan keseceksin, karnını haramdan kuruyacaksın, Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. O zaman sen kurtarırsın. Yoksa kurtuluş yoktur. İşte Allah subhanehu teala En'am surasında da şöyle anlatıyor. Peygamberleri tabi Kul inni kul in kul inni ahafu in asaytu rabbi azab yevmin azim. Ben Rabbime isyan etsem o azim günün o azabından korkarım. Sonra Allah Teala müminleri vasfederken Nur surasında ricalun la tulhihum la tulhihum ticaretun ve la bey'un an zikrillahi. O adamlar ki hakiki mümindiler ticaret alışveriş Allah'ın emrinden zikrinden alıkoydurmaz onları. Ve ikam ve ikamis salati ve itaiz zekati. Namazlarından, ibadetlerinden. Yekafune yevmen tetekallabu fihi'l kulubu vel absar. O günden korkarlar ki Allah kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi çevirir. Ben emin olmam ben bir gün namaz kıldım, girenti aldım bu bu amel üzerine kalırım. İşte mümin her zaman bu korkunun içindedir arkadaşlar. Bu korkuyla yaşıyor. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ve taman, وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Hakiki müminler ne yaparlar? Yatakta bile yanları rahat olmaz. Sanki ataş üzerindediler. Her zaman Allah'a tergib ve terhipten dua ederler. Hem korkudan hem şükürden. Evet Allah Subhanahu teala bu Müslümanları, hakiki müminleri böyle sifat veriyor. Bu, bu halde yaşasak ne verir? İşte ayetin sonunda insan surasında bize müjde geliyor. Ne diyor ki? فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا İşte o günden korkuyorlar ki Allah Teala o günün şerrinden onları kurudu. وَلَقَّاهُمْ Allah Teala neyle karşıladı onu? Güzel karşıladı onları. Yüzlerine gülerek karşıladı. Rabbil Alemin onları cennette ve hesap asnasında biliyorsunuz her kuldan karşılaşıyor ama zındıklara, kafirlere ne yapar? Yüzlerini çevirir. Rabbil alemini görmelerinden mahrum olurlar. O bir dünyada. İşte hakiki mümin budur arkadaşlar. Bir de kaldı hakiki korkuyla münafık korkusu bir de ne var? Kul, kulun korkusu bir de hakiki kul korkusu. Yani özgür kul korkusu diyelim. Şimdi normal kul Allah'a kulluk yapmayan kime kulluk yapar? Yen bir insana, yen maddeye, yen evrene. Bu insanın fıtratında var. Onun için ineğe tapıyorlar, taşa tapıyorlar. Bu insanın fıtratında var. Bunun korkusu e, nasıldır? hakiki kulun korkusu nasıldır? Hakiki kul neyle seçmiş? Özgürlüğüyle. Allah seçim hakkı vermiş ona. Onun korkusu nasıldır? Hakiki şeyin kulu çöle kulların çöle kulların korkusu nedir? Ukubetten, cezadan korktukları için kulluk yaparlar, korkarlar. Yani şu anda sen Devletten niye korkuyorsun? Çünkü mahpushanası var. Trafikte bile geçmiyorsun çünkü cezası var. Anlatabildim mi? Cezadan korkuyorsun. Onun için Allah'tan korkmayan tağutlardan korksa nedir? Cezalarından korkuyor. Ama müminin korkusu nedir? Müminin korkusu neden korkar? Allah'la arasındaki bağ kopmasın. Çünkü Allah'tan arasındaki bağı kendi hür iradesiyle seçmiştir. Onunla da cenneti kazanır. Onun için hür iradesi olanın korkusu nedir? Hakiki kulluk korkusudur. Allahu Teala'ya kulluk edenin korkusudur. Onunla ondan dolayı alimlerimiz ne demişler? İman müminin kalbindeki iman üç şeyden oluşur. Sevci, korku bir de umit. Bu üçünü de neye benzetmişler? Kuşa benzetmişler. Sevci kuşun başıdır. Korkuyla umit içi kanatıdır. Baş olmasa zaten kuş olmaz. Ama çi kanatlı olmasa kuş uçmaz. Demek ki bunu da dengeli tutacağız. Korkuyla umidin arasındadır müminin. Korkuyun korkunun dozunu attırdın ne olur? Ye'se kapılırsın. Ye'is nedir dedik? Umitsizliktir. Bu da çifrin özüdür. Çifrin sermayesidir. Umitsizlik. İyidir. Umitsiz, umidin dozunu attırdın, korkunun dozu düşer bu sefer. Bu zamanda ne olur? Seni umit, umit, büyük umitlerin seni sürükler neye? Allah'ın emrini çiğnemeye, emirlerini yerine getirmeye, yani yasaklarının önünde durmaya, durmamaya. Seni ne yapar? Sürükler. O zaman ne oldu sen? Yine kaybettin. Demek ki hakiki korku nedir? Hakiki korku nedir? Hakiki korku itaatte mübalağattır. Mübalağat nedir? Yani Allah'a itaat etmekte aşırıya gitmek değil ama ona sarılmaktır. Ciddi bir şekilde sarılmaktır. Aşırılığa ne zaman gidersin? Yok. Resulullah'ın çizdiği sünnetinin haricine. Böyle aşırıya giden şeytana uymuştur. Ama Resulullah gibi sarılmayı bir kul yapsa o zaman sevgide ve havfta ne yapmıştır? İtaati arttırmıştır. Ne zaman senin sevgin Allah korkusuna döndü, Allah korkusun sevgiyle bağlandı, o zaman sen hakiki müminsin. Evet. İşte şeye gelirken alimlerin sözüne gelirken derecelerinde Umar bin Abdülaziz radıyallahu anhu arzah diyor ki men khafallah ahafahullahu ahafallahu minhu kulle şey. Diyor kim Allah'tan korksa bir kul Allah'tan korksa Allah her çeşit Allah ondan korkturur. Değil mi? Yani her çeşit ondan korkar. وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهِ Eğer Allah'tan korkmayan olsa her çeşitten korkar. Yani sen Allah'tan korksan hiç kimseden korkmazsın. Tam tersine her şey senden korkar. Ama sen Allah'tan korkmasan her çeşitten korkarsın. Allah hariç her çeşitten korkarsın. İşte bunlar hakiki korkuyu anlamışlar arkadaşlar. İbrahim'in Nek'i diyor ki hakiki cennet ehli bu dünyada öyle yaşar ki sanki dersin korkudan deriz ödü partlıyor. Aynen böyledir. Bak bir tane cinse korkmuş da yüzünde ne var? He? Bir korku alameti var. Diyorsun otur kardeşim korkma dersin. Bir tane korkmuş da bir çocuk geldi bir köpek kavalamış onu sokakta. Gelir yüzünde bir korku var. O korkuyu hepimiz anlarız. Hakiki mümindir dünyada yüzünde her zaman o korku var. Ne korkusu? Allah korkusu. Benim ya günahım affolmasın. İşte diyor ki bu ayeti diyor وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Cennette girerken dersin, müminler derler ki ehli cennet Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. O korkuyu, o üzüntüyü kalbimizden gidertti cennette. Biz dünyada yaşadık bu korkuyu. Ama cennette Bitti. Ne diyor? Çünkü aynen devam ediyor İbrahim tabi'in. Diyor ki çünkü onlar dünyada korktular. İnna kunna kablu fi ehlina müşfikin. Diyor ki biz dünyada neydik? Müşfikiydik. Yani Allah'tan korkuyorduk. Anlatabildim? Allah'tan ne yapıyorduk? Korkuyorduk. İşte şey ne diyor? Bir tabi'in de diyor ki Hasan Basri ağladı bir gün. Talebesi. Hasan Basri ağladı. Dediler ona niye ağlıyorsun? Dedi ki اَخَافُ اَنْ يَطْرَحَنِي غَدًا فِي النَّارِ وَلَا يُبَالِي Korkarım yarın Allah Teala beni ateşe atar, hiç umursamaz da beni. Hasan Basri bunu derken biz ne deriz? Anlatabildim? Onun için arkadaşlar bücünde bücünde özellikle biz korkunun dozunu arttırmamız lazım. Umit biraz bizde aşırı gitmiştir. Her çeşit umit tarafında limit yapmıştır. Tavana yapmıştır. Ama korkuda nedir? Biz tavan yapmışız. Tavan değil tavandır. Neden? Çünkü yaslanmışız umide. Onun için korku dozunu atıp dengelensin. Yoksa Allah kurusun bizim de halimiz münafıklar gibi olur. Korkumuz lafta kalır sadece. Bir başka tabi'in diyor ki dünyada Abu il Darani üç tabi'ilerdendir. Diyor ki dünyada ve ahirette her şeyin, her herin aslı Allah korkusudur. Bir kalipte Allah korkusu var ise o kalp muammardır. Yani canlıdır. Eğer Allah korkusu yokuysa o nedir? O kalp nedir? O kalp ölüdür. Yani de terç olunmuş bir evcibidir. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar korku çok önemli meseledir. Biz hakkıyla Allah'tan korkacağız ama dengeli korkacağız. İfrat tefite gitmeyeceğiz. Bugün de maalesef biz ifrat tefite gitmişiz. Umidi dozu attırılmış korkunun azalmıştır. Her çeşit hakkıyla Allah'tan korksa gücünde, başımızda bu yöneticiler olmazdır. Başımıza çafir musallat olmazdır. Delil İslam tarihine bak. Ne zaman Müslümanlar dinlerinde zayıf olmuşlar, çafir musallat olmuştur. Ne zaman dönmüşler? Bir de kimliklerine kavuşmuşlar. Evet, şimdi korkunun faydalarını toplayalım. Yani bunları bildikten sonra korkunun faydası nedir bize? Allah korkusu tabi. Korkuyu itlak ettik. Allah'a döner. Allah'tan korksak faydaları nedir bize? Bu dünyada ve ahirette. Birinci, Allah'tan hakkıyla korktun. Sen cenneti kazanıp ataştan kurtarırsın. Allah hepimizi cennet ehli etsin, ataştan. Bizi uzak tutanlardan eylesin. Bu birinci. İkinci, Allah'tan korktun, kıyamet günün vahim şiddetinden, azabından da kurtarırsın. Kıyamet günü biliyorsunuz, Mus Musulmanın ne zaman kıyameti kopar? Ölüm oldu, kıyameti kopar, küçük kıyametidir. Ondan sonra, kabirden sonra büyük kıyamet. Orada bir feza var. Ondan kurtarır mümin. Allah'tan korkmuşsan Allah seni onu yaşatmaz. Tam tersine millet ter, güneş bir mil yaklaşmış. Sen gidip Resulullah'ın yanında havuzun başında su içiyorsun. Resulullah'ın havuzunda. Evet Allah'tan korktun anlamı gelir imanın zirvettir bu dünyada. İslam'ın mükemmeldir sen. Her çeşmene yoklasın kalbini. Baksın Allah'tan korkuyor mu? Allah'tan korkmuşsan bu faydasıdır. Mükemmel iman. Dedik eh, hakiki mümin oldun. Anlattık imanın faydalarını. Allah'tan hakkıyla korktun. Senin kalbinde Allah sevgisi hakkıyla oturur. O sevgi de ne yapar? Neyi emredersene? İtaatini. Onun için kim derse ben Allah'ı seviyorum yalan diyor. Hatta o sevciyi itaate dökmesen. Allah'tan Allah'ı da hakkıyla sevmezsin eğer ondan korkmasan. Onun için zındık olur o adam ki böyle sapıkları da var bu gruplarda. Müslümanlarda ne diyorlar? Ya Rabbi diyorlar biz seni ataşından korktuğumuz için ibadet etmiyoruz. Cennetin için etmiyoruz. Seni sevdiğimiz için. Bunlar zındıklar. Bunlar ta cehennemin dibini boyarlar. Evet. Beşincisi Allah'tan korktun iki dünyanın cennetine girersin. İçi dünyanın saadetini alırsın. Allah'tan korktun bu dünyada kimseden korkmuyorsun. Ben her şeyden kork ben her şeyinden üstünüysem neden korkuyorum daha? Onun için mutlu yaşarsın. Onun için krallar demişler ki abidler Krallar o oğulları bilseydiler biz ne mutluluktaydılar gelirdiler bizi güç zoruyla, kılıç zoruyla bizden o mutluluk alırlar Ama o mutluluk buradadır, alınmaz. Gel benim elbiseme kadar al. Al neyin var ise al dünyada. Eline ne gelirse al getir. Ama bu kalpteki bu parayla alınmaz. Bu Allah korkusuyla alınır. Altıncısı Allah'tan hakkıyla korktun Bil ki senin kalbin saftır, nettir Allahu Teala'ya karşı. Pürüz yoktur içinde. Ve, ve, ve nefsin tahirdir. Temizdir. Hakkıyla Allah'tan korktun. E bu da neyin sıfatıdır? Hakiki müminlerin sıfatıdır. Yedinci, Allah'tan korktun. Bil kalbin hidayet yolu üzerinedir. Sırat-ı müstakim üzerinedir. Allah'tan korktun sekizinci bütün günahlardan uzak olursun. Bütün günahlardan uzak olursun. onu için Allah olursun. Biz günah yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Gizli günahlar var. Halvetler günahları var. Oturdum ben ekranın başında kimse yoktur. Seninle Rabbin. Şeytan Allah'ı unutturur sana. Her şeye bakabilirsin. Yolda yürüyorsun kimse seni görmüyor. Gözün bele bakıyorsun rötkan çekiyorsun. Maşallah et çarşıda çok dolaşıyor. Ama bunu kim koyar? Masiyettir bu. Bir yerde çalışıyorsun yürütebilirsin. Kimse de bilmez, patron da bilmez. Çok yer var böyle. Ama seni Allah korkusu engel oluyor. İşte Allah korkusu var ise sende sen masiyetten, günahten uzak olursun. Ne zaman uzak değilsin, çeyniyorsun bil korkun tamam değil. Git korkunun dozunu attır. Eğer yapmıyorsan bir korkun tamamdır, ona mukayyet olmak lazım. Ona korkuyu ne ayakta tutar? Çünkü elini satsan bile geri gelirsin. Ama onu pampalayacaksın korkuyu. Evet, dokuzuncu, Allah'tan korktun, bütün amelin ne olur? Allah için olur. Hiçbir şeyi riya hiç yapmazsın. Ne zaman baktın bir şey hiç yapıyorsun bir Allah korkusu dozu düşmüş. Git dozun arttır. Riya yapıyorsun. Allah'tan korktun şefkat sahibi olursun. Çünkü sen Allah'tan şefkat istiyorsun. Allah'tan korkuyorsun o zaman ne olursun? İnsanlara şefkat sahibi olursun. Zulmetmezsin. Allah'tan korktun hakikatiyle işte bugün dersimiz ahlak sahibi olursun. İslam paketin ahlakını hakkıyla üzerinde ne yaparsın? Canlandırırsın. O zaman sen ne olursun? Hakiki mümin olursun. Resulullah'ın, Resulların varisi olursun. Hem anlatıyorsun dilinle hem de kimliğinle anlatıyorsun İslamiyet. 14. 12. Allah korkusu hakiki müminlerin sıfatıdır. Muttakilerin alametidir. Ariflerin Allah'ı hakkıyla tanıyanların yoludur. Allah korkusu. Onun için bu yollara biz uymamız lazım. On üçüncü Allah korkusu imanın zirvetidir. Kalbin sükunetidir. He? Bu dünyayı hakkıyla boşamaktır. Terç etmektir. Bu dünya nedir? Fitnedir dedik geçen derste. Ama Allah korkusu oldu bu dünyaya sarılmazsın. Ben bu dünyaya neye sarılırım? İşimi, beni bu dünyaya işimi bitirecek kadar sar, sarılırım. Yok böyle sarılırım ki bu dünya bitmeyecektir. Onun için hakiki müminler çalışırlar, yesiler yemeği. Ne için? Çünkü bedenleri itaat için ayakta dursun. Ama ehli dünya çalışır gece gündüz karnının, midesinin şehvetini tatmin etmeliyiz. Fark budur görüyorsunuz. Adam kendisini tatmin ediyor, şato yapıyor. Evine en pahalı ağızlardan, ahşaplardan esaslar koyuyor, takımlar koyuyor. Ev aşyası koyuyor. onuyla tatmin ediyor kendisini. Zannediyor bunu oldu tatmin olur. Ama Müslüman böyle değil. ihtiyacını. Onun için Müslüman ifrat tefrit etmez, israfa kaçmazdır. Evet. Şimdi bunları bildikten sonra arkadaşlar anladık biz korku nedir? Burada test ederim kendimizi. Test ederim. Allah'tan korkma delaleti ve korkmamanın delaleti, alameti yani. Bir bakarım biz, bizde Allah korkusu var mı? Şimdi bir test edelim kendimiz. Birinci, sen Allah'ın isim sıfatları gelirken aklına, soru yani. İsim ve sıfatları aklına gelirse Allah korkusu kalbinde oluşur mu? Mesela dedim Allah kerimdir, Allah azimdir, Allah intikam, züntikamdır, Allahu Allahu Teala cabbardır. Ne hissediyorsun? Bunu sor kendine. İkinci, her zaman dua ediyorsun Allah'a. Ya mukallibel kulub febbüt kalbi ala dinik. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman yapardı. Ey kalpleri çeviren Allah, kalbimi din üzerine sabit kıl. Bunu diyor musun devamlı? Eydir. Allah korkusu seni engelliyor haram yemekten, haram işlemekten, bütün masiyetlerden. Al, dördüncü soru. Allah korkusu eskideki günahlarını hatırlarken, eskideki günahlarını hatırlarken onu vabalini, korkusunu kalbine geliyor mu yoksa gelmiyor mu? Eskide günah işlemişsin, şimdi tövbe etmişsin. Ama onu hatırlarken o çara kalmış o. Tövbe ettim Allah da geçmişi affet. Böyle mi? Yoksa kalbin çizliyor. Ya Allah tövbamı kabul etmese. Evet. Allah korkusu seni bir gün suç üzerinden eli koydu mu? Yani elin attın harama ama Allah korkusu geldi bıraktın. Elin attın zineye Allah korkusu geldi kalktın. Suç üzeri ha. Yen gidiyorsun haram için yarı yolda döndün. Yen de haramın üzerinden kalktın. Bu çok zor iştir. Bir böyle yer başına geldi yaptın mı? Ha? İyidir. Allah korkusu hiç düşündün mü bir ibadeti yaparken ibadetin kabul olmasın? Şimdi mesela biz yatsı namazını kıldık. Yatsı namazımız kabul oldu mu olmadı mı? Yoksa biz kıldık elhamdülillah kabul oldu. Bir gün garantiye kattık mı? Hiç düşündük mü? Ne kadar kıldık hakkıyla ne kadar kılmadık? İyidir. Hiç senin aklına geldi mi bir günden bir güne? Sen Müslüman değil, gayri İslam millet üzerine öleceksin. Aklına geldi mi? Yoksa ben elhamdülillah ben Müslümanım artık. Buraya oturdum cennetin kapısındayım. Onun için sahabeler korkuyorlar nifaktan kendi nefislerine. İyidir türbe, kabir azabı aklına geldikçe sen korkuyor musun ondan? Hiç kalbine geldi mi korkuyorsun ondan? Bunu soracağız. Bunun gibi soruları her şey kendisini test edebilir. Bu soruları sor. Eğer cevap hayır ise ki maalesef belki hepimiz de öyledir. Bu tehlikelidir. Gidip kendimizi test etmemiz lazım. Korkumuzu şey. Eğer cevap evet ise o zaman biz müjdeyi almışız. Neden? Allah subhanehu teala gördük. Limen khafe makame rabbihi cenneten. Kim Allah'tan korksa iki cenneti var. Dünya ve ahiret cenneti. Garanti aldığımı. Eğer bu derecedeysek o zaman biz müjdemizi almışız allah Teala'dan. Ama almasak kendimizi çeki düzen etmemiz lazım. İyidir. Bunun da karşısında bir test daha var. O da imanımız Allah korkusunda zayıf mı? Zayıf değil. Onun delaletleri var. Onunla da ilgili bir sor, bir birkaç tane soru sorabiliriz kendimize. E, <clears throat> zamanımız kalmadığı için mesela birinci soru sen ne zannediyorsun? Allah Teala bütün insanları her çeşitli la ilahe illallah yani Cumadan cumaya hem beyramdan beyrama hem beş vakit namaz adet gereği kılıyorlar hepsi cennete girer mi? Bunu sordun mu kendine? Eğer desen evet. Yen de sordun mu Allah subhanehu teala bir tane emirleri hepsini yerine getirmediyse Allah Teala onu affeder cennete koyar. Bunun cevabı nedir sana göre? Testtir bu. Yani de Allah Subhanahu Teala Bugün sen bir günah işledin. Ya işledim ya Rabbi affet beni. Gitti orada unuttun bunu. Kalbin çizlemedi, titremedi, korkmadın. Sanki bir şey olmamış diye gittin. Bunu hissettin mi? Hepimiz işliyoruz. Unutuyor muyuz? Unutsak şimdi cevabı gelir. Hiç korktun mu bir gün sen fakir olursun, aç olursun, hasta olursun? Bundan korktun mu? Korkmadıysan cevabı var bunun. Hiç bürcünden bürcüne düşünmedin dedim ben sonucum kötü olur ee, kabir azabına ben kabire girsem müminim daha kurtarmışım Allah bana Teala azab vermez vesaire bu, bu sorulu yani o bir soruların aksi bu. Böyle soruları insan kendine sorarken ne hissediyor? Eğer evet ben öyle zannediyorum. Yani bütün insanlar Allah cennete koyar. Bir gün bir günah işledim ya Allah gafur rahimdir. Hepimiz maalesef bu konuda böyle düşünüyoruz. Ben kendim şahsen kendimi itiraf edeyim. Öyle düşünüyorum. Bu nedir? Bu delalettir. Allah korkusu kalbimizde zayıftır. Teste ne olduk? Sınıfta kaldık. İyidir bunu nasıl düzeltiriz? İşte bunu kendimizi kontrol edeceğiz. Hakiki müminin sıfatına gireceğiz. Hakiki müminin sıfatları da bellidir. Onların da bir kısmını burada zikrettik. Hakkıyla Allah'tan korkacağız. Korkunun dozunu arttıracağız. Allah Teala'yı biz görmez, görmez, görmüyoruzsa Allah Teala bizi görürcesine ibadet edeceğiz. Her şeyimiz iki tane melek var sağımızda solumuzda. Her işlesek her yazıyor. Şer işlesek şer yazıyor. Kaçılır mı? Maalesef. Miskali zerre. Gözden görünmeyen ağırlıkta günah işlesen yazar, her işlesen yazar. Onun için arkadaşlar Allah korkusu her şeyin başıdır. Allah'tan korktuk her şey bizden korkar. Allah'tan korkmadık her şeyden biz korkarız. Onun için alimler demişler dünyanın ve ahiretin saadeti Allah korkusudur. Allah bizi de hakkıyla kendinden korkanlardan eylesin. Oların kafilelerinde yürüyenlerden eylesin. Onlardan bile cennette bizi beraber eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.